Բարև ձեզ հրադոսող բարեկամներ։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցություններն անցած շաբաթ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ կապված Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի կողմից նախնական հավանության արժանացած ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեությունն Ադրբեջանում զեկույցում եւ դրանից բանաձևի նախագծում ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության վերաբերյալ դեղ գտած անընդունելի ձևակերպումների հետ։ Հայտարարության մեջ ասված է. Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի կողմից նախնական հավանության արժանացած ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեությունն Ադրբեջանում զեկույցը եւ դրանքից բանաձևի նախագիծը ներառված են վեաժողովի հունիսյան նստաշրջանի օրակարգում։ Ադրբեջանին վերաբերող բանաձևի նախագծում համազեկուցողներ Պեդրո Ագրամոնտը եւ Թադեուշ Իվինսկին ոչ միայն չեն ներկայացնում Ադրբեջանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների բնագավառներում բացահայտ հետընթացը, այլև բանաձևի առաջինիս բարբերությամբ անդրադառնում են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը, այն էլ իրականության հետ որևէ առնչություն չունեցող եւ զուտ ադրբեջանական պետական քարոշության հայտնի դրույթները կրկնող ձևակերպումներով։ Մենք խորապես մտահոգված ենք, որ այդ օրինակ ձևակերպումների ամրագրումն ակնհայտորեն խրախուսում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործում միակ միջազգայինորեն ճանաչված մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների միջնորդական գործունեության խափանման ուղղված Ադրբեջանի ջանքերը։ Ավելին, նման փաստաթղթում հակամարտության ներությունը նենգա փոխելու եւ Միակողմանի ներկայացնելու ձգտումն ընկալվում է որպես ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների բնագավառներում Ադրբեջանում գրանցված բազմաթիվ կոպիտ խախտումները հակամարտության արկայությամբ արդարացնելու փորձ անկախ ժողովրդավարական պետականություն կառուցելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 24 տարիների փորձը լավագույն օրինակներից է ապացուցելու, որ նույնիսկ չկարգավորված հակամարտության պայմաններում հնարավոր է մարդու իրավունքների, հիմնարար ազատությունների եւ ժողովրդավարական արժեքների հաստատումը, ապահովումն ու ամրապնդումը։ Մենք Արցախի ազգային ժողովի Պատգամավորական խմբակցությունների ներկայացուցիչները գնահատելով Եվրոպայի խորհուրդը որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության, իրավական պետության եւ իրավունքի գերակայության սկզբունքների տարածման առաջատար կառույց եւ համոզված լինելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եվրոպական տարածքի մաս է, որն առաջնորդում է համաեվրոպական արժե համակարգով, կոչ ենք անում խորհրդանական վեհաժողովի մեր հարգաժան գործընկերներին հավատարիմ մնալ Եվրոպայի խորհրդի նպատակներին եւ առաքելությանը եւ թույլատրել խեղաթյուրված ու միակողմանի ձևակերպումներով պատրաստված Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովի փաստաթղթերի ընդունումը։ Առաջարկում ենք Եվրոպայի խորհրդին եւ կազմակերպության տարբեր ատյաններին ուղղակի համագործակցություն ծավալել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ ասված է ազգային ժողովի խմբակցությունների հայտարարության մեջ։ Ա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը հաջողվել է դինամիկ եվրոպական եւ համաշխարհային արտաքին քաղաքականություն մշակել, ինչն ամենևին էլ ված չէ մի երկրի համար, որը պաշտոնապես ճանաչված չէ։ Անցած շաբաթ Այս մասին բաց ժողովրդավարություն կայքում հրապարակված հոդվածում գրել է գերմանացի լրագրող Լուկաս Դյոցը։ Անդրադառնալով Արցախում մայիսի 3-ին տեղի ունեցած ընտրություններին, Նա նշել է, որ թեպետ ընտրատեղամասերի փակումից անմիջապես հետո Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, Ռումինիան, Ուկրաինան եւ Իսպանիան շտապեցին հայտարարել դրանց անօրինական լինելու մասին, այդուհանդերձ ընտրություններին հետևող շուրջ 100 դիտորդներին արձանագրեցին, որ քվեարկությունը տեղի է ունեցել միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, կանոնակարգված, ազատ գախնի եւ հավասար, ինչի մասին շատ եվրոպական երկրներ գերազեին միայն Լրագրողը փաստում է, որ միակ խնդիրն այն է, որ ընտրությունները կայացան միջազգայինորեն չճանաչված երկրում։ Լուկա 7-ը պատմում է Արցախյան հակամարտության առաջացման պատմության, պատերազմական դեպքերի եւ 1994 թվականին կնքված հրադադարի պայմանագրի մասին։ Նա նշում է, որ չնայած չճանաչված լինելու հանգամանքին, այդուհանդերձ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ակտիվորեն ձգտում է ամրապնդել իր հարաբերությունները Եվրոպայի հետ Այս միտքը հայտնել է նաև Արցախի ազգային ժողովի նորընտիր падգամավոր Դավիթ Մելքոմյանը, հավելելով. Մեզ համար ամենակարևոր առաջնահերթությունը միջազգային ճանաչում ստանալն է։ Եվրոպան մեզ համար բնական ընտրություն է, քանի որ մենք մեզ նույնացնում ենք եվրոպացիների հետ եւ կիսում ենք եվրոպական արժեքները։ Հայաստանի եվրոպական բարեկամներ խմբի ղեկավար Էդուարդո Լորենցո Օչաոն եւս հավատացած է, որ Ղարաբաղը հաջողել է արտաքին քաղաքականության ոլորտում, ինչի վառապացույցն է Եվրախորհրդարանում Եվրամիություն Լեռնային Ղարաբաղ բարեկամական խմբի արկայությունը։ Բացի դրանից, Եվրախորհրդարանն ընդունել է երեք փաստաթուղթ, որոնցով կոչ է արվում եվրոպական ինստիտուտներին Լեռնային Ղարաբաղի հասարակությանը ներգրավել իրենց ծրագրերում։ Արցախ է այցելել նաև Եվրախորհրդանի փոխնախագահը Արաբաղյան կողմի նվաճումներից է նաև այն, որ Արցախի խորհրդանում հայտնված Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը Եվրոպական ազատ ալյանսի ասոցացված անդամ է դարձել։ Հոդվածագիրը նշում է, որ թեպետ չճանաչված լինելու փաստը թույլ չի տալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը դեսպանատներ բացել տարբեր երկրներում, այդուհանդերձ դա չի հանգարում նրան ունենալ իր ներկայացություններն այնպիսի երկրներում, որտեղ կա մեծ հայկական համայնք, ինչպես օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Լիբանանը, Սարեցված հակամարտությունն ու դրա կարգավորման գործում Մինսկի խմբի գրանցած փոքր առաջընթացը Լեռնային Ղարաբաղի ապագան անորոշ են պահում։ Չնայած ակնհայտ խոչընդոտներին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարողացել է հաջողել անկախ արտաքին քաղաքականության ոլորտում, ապահովելով իր տեղը եվրոպական օրակարգում եւ հասարակական գիտակցության մեջ։ Եզրափակում է հոդվացի հեղինակը։ Ես չեմ կարծում, որ Բաքու Մոսկվա մերձեցումը կարող է դրամատիկ ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացի վրա բացառությամբ մեկ զարգացման։ Եթե Բաքուն ցանկանա դառնալ Մոսկվայի արբանյակը, ապա ես արդեն դժվարանում եմ պատկերացնել, բայց Մոսկվան կցանկանա մատուցել Երևանին եւ Աբշեի վրա հանձնել օկուպացված տարածքներն Ադրբեջանին։ Անցած շաբաթ հայկական 168 ժամ Թերթի թղթակցի հետ զրույցում ասել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի նախկին հատուկ խորհրդական ԽՍՀՄ հարցերում մասնագիտացած ամերիկացի վերլուծաբան ներկայումս Վաշինգտոնի համաշխարհային քաղաքականության ինստիտուտի պրոֆեսոր Սյունակագիր Փոլ Հոփսը անդրադառնալով Արցախյան հակամարտության գործում հնարավոր զարգացումներին եւ կարգավորման հերանեկարներին Նա համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են հասնել կարգավորման, եթե արտաքին ուժերը, ինչպես Մոսկվան է, անհանգստություն չպաճառեն։ Կարգավորմանս նրա գալի հասնել նաև այն պարագայում, երբ Հայաստանը դուրս գա Ռուսաստանի ազդեցությունից վստահ եմ, որ արեմուտն անվտանգության երաշխիքներ կտրամադրեր Հայաստանին, եթե Երևանը ցանկանար Ադրբեջանին վերադարձնել օկուպացված տարածքները եւ դադարեր Կովկասում Մոսկվայի գործակալը լինելու դերը խաղալուց։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ Հայաստանը կարող է քայլեր նախաձեռնել այս ուղղությամբ, դրանովի ստանալով որոշակի երաշխիքներ բայց պարզ չէ, թե Երևանում եւ Արևմուտքում կան արդյոք մարդիկ, ովքեր պատրաստ են եւ կարող են նման գործարք իրականացնել, խիստ կասկածում եմ այս հարցում, ասել է Պոլ Հոբսը։ Ասեմ, որ տխրահարչակ Պոլ Հոբսը նոր չէ, որ Արցախյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ թյուր կարծիքներ է հայտնում։ Ոչ վաղ անցյալում նա էր հոլովում Մեղրին եւ նրա շրջակայքը Արցախի փոխարեն Ադրբեջանին հանձնելու ազատագրված հայկական պատմական հողերը վերադարձնելու մասին եւ այլն։ Այսօր էլ պետդեպարտամենտի նախկին հատուկ խորհրդականը շարունակում է նույն ոգով ջուր լցնել ադրբեջանական ջրաղացին ամեն ինչում մեղադրելով Ռուսաստանին կարծես իր հայրենի ամերիկան եւ ընդհանրապես արեմուտքը անմեղ գառներ են եւ Ղարաբաղյան հարցում ջուր բղտորողը միայն Ռուսաստանն է։ Փոլ Հոբսի հորջորջած արեմուտքի անվտանգության երաշխիքները լոկ արտաքին պաստառեն տարածաշրջանի նկատմամբ իրենց հավակնությունները քողարկելու համար բոլոր մեծ ծերությունները, լինի դա Ռուսաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ այլն, տվյալ տարածքների, փոքրազգերի եւ ժողովուրդների նկատմամբ իրենց քաղաքականությունը կառուցում են միայն սեփական շահերից ելնելով, տվյալ տարածաշրջանում իրենց դիրքերն ամրապնդելու նպատակով։ Այնպես որ օկուպացված տարածքները, իմը ազատագրված հայկական պատմական հողերը, Ադրբեջանին վերադարձնելու մասին Փոլ Հոփսի եւ նրա նմանների վայրահաչոսները չեն կարող նպաստել Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Եվ ինչքան հայկական լրատվամիջոցները քիչ տպագրեն նման վայրահաչոսներն, այնքան մեր մարդկանց հոգիներն ավելի խաղաղ կլինեն։ Դրական փոփոխությունների կատալիզատոր լինելու փոխարեն ինչի հույսն ուներ միջազգային մարզական համայնքը եվրոպական խաղերը եւս մեկ զենք է դարձել Բաքվի համար իրեն որպես առաջադեմ եւ ժամանակակից պետություն ներկայացնելու համար անցած շաբաթ գրել է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Եվրոպայի եւ կենտրոնական Ասիայի գծով տնորենի օկնական Ջեն Բուչանանը նա գրում է որ FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալը միակ խոշոր ճգնաժամը չէ, որ ստեղծվել է այս համար միջազգային սպորտում։ Առաջին եվրոպական խաղերը բացվել են հունիսի 12-ին Եվրոպայի ամենարեպրեսիվ երկրներից մեկում՝ Ադրբեջանում երկար տարիներ մարդու իրավունքների հետ կապված մտահոգիչ վիճակ ունենալով Ադրբեջանի իշխանություններն ուժեղացրել են իրենց բռնաճնշումները տեղի լրագրողներին, իրավապաշտպաններին, ընդդիմադիր ակտիվիստներին եւ այլ քննադատների խաղերից առաջ լրացնելու համար։ Հեղինակը նշում է, որ Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեները մեծամասամբ փակել են աչքերը տեղի ունեցող ռեպրեսիաների հանդեպ եւ այդպիսով շեղվել են եվրոպական խարտիայից։ Իսկ Ադրբեջանն էլ հմտացել է իր ռեպրեսիվ գործելավոճում ավելի քան երբևէ։ Հոդվածագիրը գրում է, որ մրցումների համար հարմար ենթակառուցվածքներ, մարզադաշտեր եւ այլ աշխատանքներ իրականացնելուց բացի Ադրբեջանի իշխանությունները խաղերի համար մեկ հավելյալ օրակարգելունեին լրացնել անկախ ձայները։ Նա հիշեցնում է վերջին ամիսներին երկրում լրագրողների եւ իրավապաշտպանների դեմ իրականացված գործողությունները, հիշատակում Լեյլա Յունուսի, Արիֆ Յունուսի, Խադիջա Իսմայլովայի, Ռասուլ Ջաֆարովի եւ այլոց գործերի մասին։ Հեղինակը նշում է, որ չցանկանալով ցույց տալ իր դաշան գործելակերպը եւ չվնասել միջազգային դաշտում իր կեղծ իմիջին, Ադրբեջանի իշխանությունները մերժել են երկիր ներս թողնել միջազգային դիտորդների եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ինչպես նաեւ հրաժարվել են հավատարմագրել արեմտյան խոշոր լրատվամիջոցների լրագրողներին։ Ադրբեջանը որպես եվրոպական խաղերի հյուրընկալ երկիր կոպտորեն խախտել է մամուլի ազատությունն ապահովելու պահանջները։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեները նույնպես չեն պահպանել օլիմպիական խարտիան եւ չեն պահանջել Ադրբեջանի իշխանություններից դադարեցնել նմանօրինակ գործողությունները։ Ադրբեջանի կառավարությունից մարդու իրավունքների ոլորտում դրական քայլեր պահանջելը միակ բանն է, որ այս պարագայում կարող են անել Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեներն ու եվրոպական երկրների կառավարությունները։ Այդ քայլերը պետք է ներառեն անարթարացիորեն դերբակալված լրագրողների, ակտիվիստների եւ մյուսների անվերապահ ազատ արձակումը։ Եթե ոչ, եվրոպական խաղերի թողած սարսափելի ժառանգությունը կարող է անդառնալի հետ թողնել։ 2019 թվականի խաղերի միակ հավակնորդը հետ է վերցրել հյուրընկալ երկիր հանդիսանալու իր առաջարկը։ Եզրափակում է հոդվածի հեղինակը։ Եվրամիության կողմից ընդունված պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանում ստեղծված տնտեսական ճգնաժամը մեծ վնասներ է հասցրել եվրոպական երկրներին։ Այս մասին նշվում է տնտեսական հետազոտությունների Ավստրիական ինստիտուտի կողմից անցած շաբաթ հրապարակված զեկույցում Ռուսաստանին դեմ ընդունված պատժամիջոցների հետևանքով Եվրամիության երկրներն արդեն 100 միլիարդ դոլարի վնաս են կրել։ Բացի այդ, ավելի քան 2 միլիոն մարդ արդեն զրկվել է աշխատանքից կամ գտնում է դրա շեմին։ Ըստ զեկույցի, եթե առաջիկայում պատժամիջոցները չյալ չհայտարարվեն, այս տարի Գերմանիայի համախառն ներքին արդյունքի վրա դա կանդրադառնա 1% անկմամբ։ Երկրում մոտ 200 հազար մարդ կկործնի աշխատանքը։ Իտալիայում աշխատանք կկործնի 200.000 մարդ, իսկ Ֆրանսիայում 150.000 մարդ։ Այդ երկրները միայն հակառուսական պատժամիջոցների հետևանքով համախառն ներքին արդյունքի համապատասխանաբար 0.9 տասնորդական տոկոս եւ 0.5 տասնորդական տոկոս անկում կարձանագրեն ամենամեծ վնասները կրելու է Էստոնիան, որը տնտեսապես ամենակախվածն է Ռուսաստանից։ Այդ երկրի համախառը ներքին արդյունքին 16% անկում է սպառնում։ 2014 թվականի ընթացքում ամբողջ աշխարհում ավելի քան 60 միլիոն մարդ հակամարտությունների պատճառով ստիպված է եղել լքել հայրենի բնակավայրերը։ Այս մասին նշվում է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի անցած շաբաթ հրապարակած զեկույցում։ Մարսկության պատմության ընթացքում երբեք այդքան մարս մեկ տարվա ընթացքում փախստական չի դարձել։ Դա գրեթե 4 անգամ ավելի է, քան 2010 թվականին։ Զեկույցի համաձայն Եվրոպայում 2014 թվականին տեղահանված անձանց թիվն աճել է 51%-ով։ Մերձավոր Արևելքում եւ Հյուսիսային Աֆրիկայում 19%-ով, Կենտրոնական Աֆրիկայում 17%-ով, Ասիայում 31%-ով, Ամերիկյան մարտահամակում 12%-ով 2014 թվականին Սիրիան դարձել է տեղահանված մարդկանց ամենամեծ թվով երկիրը։ Երկրի ներսում 7 միլիոն 600 հազար, երկրի սահմաններից դուրս 3 միլիոն 880 հազար։ Սիրիային հաջորդում են Աֆղանստանը 2.59 միլիոն եւ Սոմալին 1.1 միլիոն 2014 թվականին միայն 126.8 հազար փախստական է կարողացել վերադառնալ իր տուն։ Դա վերջին 30 տարիներին վերադարձածների նվազագույն ցուցանիշն է։ Զեկույցում ներկայացված տվյալներով վերջին 5 տարիներին աշխարի տարբեր տարածաշրջաններում սկսվել է առնվազն 15 նոր հակամարտություն, որոնցից 8-ը Աֆրիկայում, 3-ը Մերձավոր Արևելքում, 1-ը Եվրոպայում, 3-ը Ասիայում։ Բարեկամներ եթերում անցած շաբաթ քաղաքական օրագիրներ խոսափողի մոտ է Սերգեյ Գրիգորյանը, ոչ հաջորդ հանդիպում։